Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Մայսյան երատոն հաղորդում Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից։ Օրերս Արցախում էր Երևանի մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Գարուն է, Գարուն ու մայիս։ Հիշողությունները քեզ հերոներն են տանում։ Հիշում ես ամեն ամեն ինչ։ Փորձում անուն առ անուն հիշատակել բոլոր նրանց, ովքեր Արցախյան արյունոտ օրերին կանգնեցին հայրենիքն ազատագրող զինվորի կողքին։ Սվետլանա Աբրամյան ծնվել է Ստեփանակերտում, երբ ավարտել է Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջը, Արցախի երկինքը ամփոփվել էր։ Երիտասարդ բուժքույրը կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ, մասնակցել է բազմաթիվ մարտերի։ Շուշիի ազատագրումը կարծես ավելի կոփեց ինձ, ասում է ավակ ենթասպա զինվորական բուժքույր Սվետլանա Աբ รา համյանը։ Պատահական չէ ինձ հետ ամեր հանդիպումը, որ կանում է մայիսի 9-ին, արևոտ այս օրը ինչ հուշեր արտնացրեց։ Պատմեք ամեն ամեն ինչ։ հա, Հուշերը շատ-շատ են, այս օրվա հուշերը ինձ համար շատ-շատ են։ Ես այս օրը 92 թվականին 26 պոստ կոչվող տեղամասում էի, երբ վերցրին Շուշին։ Շուշիի գրամանը դուք նույնպես հա, մասնակցեցիք։ Մասնակից եմ, հա։ Խնդրում եմ ավելի մանրամասն պատմեք, որովհետև ով անցյալ ունի, ով հերոսական պատմություն ունի, նա իրավունք ունի նաև ետնայելու առավել եւս այս օրը, երբ պարտավորված ենք հիշել բոլորին ինչպես ասում են անուն առ անուն։ Շատ շատերը կան, որ մինչև հիմա տեսնում են, ծանոթ են, հիշում են։ Երբ մտնում են հոսպիտալը, գալիս են տեսնում են Թումներ թե Շուշին դա մի այնպիսի անհասանելի բարձունք է, որ դժվար է գրավելը։ Ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ եք հիշում։ Այն ողջ գիշերը մենք սպասում ենք այդ ժամին, որ հեսա պետք է սկսվի։ Որտեղ եք սպասում մեր տեղում, որտեղ մենք հոսպիտալ ենք ստեղծել, մեր խմբով սպասում ենք, որ ուրվորը պետք է սկսվի։ Ամսի 9-ին սկսվեց արդեն։ Մենք տեսնում ենք այդ լույսերը, այդ գրադի, մեր բարձունքը վերևնա Մենք էս մի կողմն ենք, Ջան Հասյան Քյուսալարի կողմն է դա։ Մեր ուղությունը է։ Դուք ասինքն ովքեր եք այդտեղ։ Մեր խմբում էր կար բժիշկ, որ Լեննականից էր, Նասիբյան Բաբկենը, ես էի ու իմ ընկերուհին էր Թերեզան։ Մեծ ֆերշեր ունեինք, մեր խումբը էդ էր։ Դուք սպասում էիք։ Հա, սպասում էինք, վիրավորներին ընդունում էինք, առաջին օգնությունը անում էինք ու ճանապարհում էինք արդեն քաղաք, քաղաքի հոսպիտալ։ Դա արդեն քեզ գիշեր էր, դեռ գրավված չէր այդ բարձունքը։ Առավոտը։ Մերոնք Շուշին ավելի շուտ վերցրեցին։ Հետո արդեն մեր ուղությունով արդեն մտան, արդեն քյուսալար ջանհեսան վերցրել։ Ինչպես ընդունեցիք այդ մեծ օրը։ Դա դա արդեն ուրիշ բաններ։ Բոլոր ուրախ էին, ճիշտ է, հետո տխրությունն էլ էր զոհերը ունեինք, անհատվեր ճանաչում էիս, ջահել տղաներ, աշխատում ենք, ճիշտ ասած այդ մոմենտը ժամանակ չկար մտածելան։ Վիրավորները իրար հետևից բերում էին, աշխատում էին, ուղարկում էին քաղաքը։ Իսկ արդեն որ հետո լրվեց ամեն ինչ, այդ իրիկունը մենք իջանք քաղաք։ 9-րդ դպրոցի մոտ այդ ճանապարհը իջա։ Մի հատ սեղան էր գցած, սաղ ժողովուրդը ուրախանում են։ Մեր մեքենաները կանգնեցրին, մեկ էլ իրանց հետ ուրախացանք։ Բոլոր միահամուր իրար շնորհավորում են, ուրախանում են։ Խոսեցինք Շուշիի ազատագրման մասին, իսկ ընդհանրապես ինչպես սկսվեց ձեզ համար Արցախյան գոյապայքարը։ Ինչ ստիպեց այդքան երիտասարդ գեղեցիկ բուժքրոջը կանգնել արյունոտ եւ փառքի ու հաղթանակի ճամփանների եզրերին։ Ճիշտն ասած, ես նորը ավարտեի, ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Ճիշտն ասած, ես ոչ մի բան չէի իմանում սրսկումից բացի, բայց իմ բժիշկը այնքան խելոնք բժիշկ էր, ինքը Ղարաբաղցիա, բայց լենական աշ։ Մեզ ամեն ինչ սովորեցրեց էլ վիրակապությունը, էլ սրսկումները, ամեն ինչ գործիք բռնելը, նույնիսկ վիրահատական։ Այսինքն դուք կարող էիք որպես նորավարտ բուժքույր ուրիշտեղ աշխատել։ Սակայն ես ինքս եմ կամավոր գնացել, ինչ չէին կանչել։ Իմ ընկերներին կանչեցին, ես էլ գնացած ես էլ եմ ուզում օգնեմ։ Ժամանակ դեռ ապկոմին տակին է հոսպիտալը։ Դե վերցրեցին մեզ, օգնեցինք վիրակապներին, սովորեցրին, դեն, հետո որոշեցին, որ այնտեղ պետք է հոսպիտալ բացվի, պետք է առաջին օգնություն բրիգադա ուղարկվի։ Մեզ էլ ուղարկեցին արդեն։ Տիկին Սվետա, ել ինչ մարտերի եք մասնակցել։ Դրանից հետո միջև լաչին ճանապարհը բացվել է Լիսագոր, Բերթաձոր հիմա Արաշլավը։ Միջև Լաչինա մենք գնացել ենք։ Մեր խմբով առաջին օգնություն ցույց ենք տվել։ Նրանից հետո արդեն մասնակցել եմ Ասկերանի բոլոր մարտերին, հետո արդեն եղել եմ Մարտունիում, ինչը հիմա աշխատում ստեղ։ Նշեցիք ձեր բժշկի մասին, որը Հայաստանից էր եկել եւ Պաստորին կար ավակ Խելոք մասնագետ։ Խելոք մասնագետ, որը ձեզ Պաստորին ուղեկցեց, սովորեցրեց, էլ ինչ բժիշկների մասին կարող եք պատմել, որոնց հետ աշխատել եք։ Մեր բժիշկները բոլորն շատ լավն էին այն ժամանակ։ Մեր հոսպիտալի բժիշկները, որոնց հետ շատ մեծ սիրով աշխատել ենք միահամուռ աշխատել են։ Շատ բարի։ Այժմ վերադառնանք զինորական հոսպիտալ վերակենդանացման բաժանմունքում բուժքույր եք աշխատում, ինչը շատ կարևոր պատասխանատու ոլորտ է։ Խնդրեմ մի քանի խոսք այդ մասին։ Դա շատ պատասխանատու գործ է, մեր գործը։ Մինչև հիմա էլ մենք գնում ենք, բերում ենք ցաներ վիրավորը, նրանց հետ աշխատում ենք, ամեն ձևի ինչպեսի ոգի ունեն այսօր մեր հայրենիքն ազատագրող տղաները, հայրենիքի դիրքերում կանգնածները։ Շատ հայրենասեր, շատ լավ տղաներ են։ Ինչ նորհավորակներ եք ստացել։ Ճիշտն ասած, հա, ընկերների կողմից ստացել եմ։ Իմ սրտումս ես գիտեմ, որ դա իմ հաղթանակն է, որտեղ ես ինքս մասնակցել եմ դրան։ Ես դա տեսել եմ այդ հաղթանակը։ Դե ինչ, եթե ամենաջերմ խոսքերը դեռ չեն ասել, ապա Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սրտան սեղմում է ձեզ, գրկում ու համբուրում եւ ասում շնորհավոր երատոնդ, միշտ եղեք երջանիկ, միշտ եղեք այդքան բարի, որով հետեւ ձեր անունը բուժքույր է, իսկ քույրը պիտի լինի բարի գտասիրտ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ նույնը ես բոլորին եմ ցանկանում։ Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից իմ զրուցակցուհին ավակ ենթասպա զինվորական բուժքուր Սվետլանա Աբ รา համյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս Արցախում էր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ինչ ծրագրերով էր Արցախ ժամանել։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, պարոն Մուրադյանն ասաց. Պարոն Մուրադյան, բարով եք եկել Արցախ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, ձեզ համակրում, սիրում են այստեղ։ Բնականաբար Արցախը ձեզ համար շատ քաջածանոթ է, կնշեի ձեր համակարգը, ձեր ասպարեզը։ Զգային մասշտաբի բժշկական կենտրոնը, որը թույլ է տալիս միանշանակ գալ, որ այս հողի վրա առողջության եւ առողջապահության շատ մեծ դեր ու տեղ է տալու։ Կարծում եմ, որ մեր մասնագետների աշխատանքը ճիշտ է կարճաժամկետ, բայց կտա իր տոները եւ կուզեի մեկ ծրագրի մասին էլ խոսել, որ մշակվել է մեծ ծրագիր բժշկական համասարան Արցախում, որը չի լինելու դրվակային բնույթի, նա գրելու է արդեն համակարգված բնույթ, դա 1 տարվա մեծ ծրագիր է, որ ամեն ամիս բժշկական համասարանի առ առաջատար մասնագետները ներկայացված լինեն Արցախում եւ վերապատրաստեն եւ մասնագետների եւ կարողանան նաեւ բուժական աշխատանքների մեջ ներգրաված լինել։ Ուզեի նաեւ նշել, որ նախարարի պայմանավորվել ենք, որ բոլոր այն մասնագետները, որոնք գալու են Երևան վերապատրաստվելու բարձր տեխնոլոգիաների շրջանակներում եւ նեղ մասնագիտությունների հետ կապված ամբողջ այդ հարցերը ներառվելու են այս ծրագրի մեջ նաեւ գիտական ասպարեզի հարցերը, որ գիտական կոնֆերանսների մի մասը իրականացնենք Արցախում, կարողանանք ենք այստեղ կազմակերպել այդ գիտաժողովները, կարծում եմ, որ սա փոխշահավետ համագործակցություն պետք է լինի այս պայմանները տեսնելով, ել ավելի վստահելի կարող եմ սա պնդել։ Բժշկագիտության նորարարություններն ու նվաճումներն ա գիտաժողովի նյութը եւ այդ գիտաժողովը բոլոր այն ուղությունները, որով ներկայացված են մեր մասնագետները, պետք է իրականացվի։ Խոսքը գնում է կլինիկական մասնագիտությունների եւ առանձին տեսական։ Մեր առաջատար մասնագետները պետք է ներկայացնեն իրենց փորձը եւ այն հարցերը, որոնք որ կտրվեն կպատասխանեն։ Կարծում եմ եմ, որ ապագա գիտաժողովները ավելի բարձր ակադեմիզմ կարող են ունենալ, ներառելով ժամանակակից բժշկագիտական ֆորմատը ամբողջությամբ եւ հոդվածները, որոնք տան այստեղի գիտնականները պարտավորեն որ մեր ամսագրերում բժշկական համասարանի պետք է տպագրվեն։ Իհարկե դա նաեւ զարգ կտա Արցախում բժշկագիտության զարգացմանը։ Կարծում եմ, որ մեծ համակարգված ծրագիրը ավելի արդյունավետ երկարատև բնույթ կրող ծրագիր ավելի արդյունավետ է, քան դրվակային այցերը, դառնով բժշկական համասարանը մեծ պարտավորություն եւ մեծ պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ամսվա ընթացքում նախարարը եթե լինի Երևանում, այդ հուշագիրը կստորագրենք եւ աշխատանքները կմտնեն իրենց բնականոն հունի մեջ։ Պարոն Մուրադյան, ծրագիրը շարունակական կլինի, թե միայն Մասարանի 100-ամյակին նվիրված Արցախում կլինի, թե Հայաստանի այլ։ Ես նշեցի 100-ամյակը որպես առիթ եւ ասեցի, որ սա միջազգային հնչողություն է ստանալու հաշվի առնելով, որ մեր շրջանավարտները աշխատում են Հայաստանի սահմաններից բավականին հեռու արդեն եւ մեծ համբավ են բերում այն երկրներին, որտեղ աշխատում են եւ այդ ծրագրի մեկնարկը անել այսօր Արցախում, կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ ընդգծել է այն կարեւորությունը, որը տալիս ենք Արցախի առողջապահությանը, բժշկությանը, մասնավորապես եւ իրականացած գործին եւ ձեռքբերումներին ներկայացնելով այս կենտրոնը եւ կենտրոնի հնարավորությունները կարծում եմ մեր արդ երկրում գործող արդեն շրջանավարտների համար մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի այստեղ մեկ անգամ այցելելը եւ դենց հնարավոր նպաստը բերելը առողջապահության հարցով։ Բժշկական համալսարանը իր հավորամյակի հետ կապված ընդառաջ մի շարք միջոցառումներ է ձեռնարկել, մասնավորապես գիտական կոնֆերանսներ, պրակտիկ աշխատանք, փորձի փոխանակման հետ կապված խնդիր եւ առաջի մեր այցելությունը որոշեցինք իրականացնել Արցախում ու ժամանել ենք մեր առաջատար անվանի պրոֆեսորների հետ մեկտեղ եւ ունենք պայմանավորվածություն առողջապահության նախարարի հետ կազմակերպել բժշկական համալսարան Արցախում մեծ ծրագիր, որը իր մեջ ներառելու է եւ գիտական գիտական աշխատանքների հետ կապված մի շարք միջոցառումներ, քրթական աշխատանքների հետ կապված եւս բավականին խորը ծրագրեր ունենք եւ իհարկե պրակտիկ աշխատանք, այն ինչ որ այսօր իրականացնում են մեր առաջատար կլինիցիստ պրոֆեսորները։ Այս մեծ կազմով ներկայացչական լինել այստեղ նշանակում է ոչ միայն դրվակային օգնություն, այլ սա պետք է համակարգված աշխատանք լինի եւ փորձի փոխանակման փոխշահավետ համագործակցություն պետք է լինի, հաշվի առնելով որ մեծ փորձ է տակված այսօր Արցախում, մասնավորապես ռազմաբժշկական գործողություններ պատերազմներից հետո, որ անշուշտ մեծ զարգ է հանդիսանում բժշկության զարգացման համար եւ այդ փորձը մենք պետք է անպայման ներառենք մեր ուսումնական ծրագրերում։ Կուզեի հատուկ նշել, որ ուսումնական ծրագրերի մեջ ներառված են ոչ միայն առաջատար բժիշկները, այլ նաև պատրաստող ապագա բժիշկները, կլինիկական օրդինատորները եւ այսօր մեզ հետ են այսօր ստեղ շուրջ 20 առաջատար մասնագետներ, բայց նաև ուսանողներ են մեզ հետ եկել, որոնք պետք է տեսնեն այն հաջողությունները, այն առաջատար տեխնոլոգիաները, որով հագեցած է այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնը եւ այդ տպավորության ներքո նրանք պետք է իրենց որոշումը հետագայում եւս ձևավորեն իրենց ցանկացած աշխատանքի վայրում մեր կարծիքով նախընտրելով իհարկե Արցախը։ Այսօր դուք եղաք ռուսկաբանական կենտրոնում, ինչպես է կարևորում, ինչպես է գնահատում, արդյոք կարող ենք ասել քայլում է իր սարքավորումներով, տեսակով ժամանակակից ռուսկաբանական կենտրոնների հետ։ Շատ մեծ տպավորություն է թողնում այն ամեն ինչ, որ իրականացվում է առողջապահության ոլորտում Արցախում, իհարկե նաև օրինակելի կարող է լինել շատ երկրների համար, որովհետև տեսնելով միայն այս կենտրոնի ընդհանուր պատկերը դրսից շատ մեծ վստահությամբ լցվում է, իսկ որպես որպես մասնագետ կարող եմ հավաստել, որ այն տեխնոլոգիաները եւ աշխատանքը, որ իրականացվում է այս կենտրոնում, ամենաբարձր քննադատությունը կարող է պահել։ Ինչ վերաբերում է ուրուցկաբանության կենտրոնին, այս կենտրոնը սուր անհրաժեշտություն է յուրաքանչյուր երկրի համակարգի համար, որովհետեւ ուրուցկային հիվանդությունները զբաղեցնում են բավականին ծանրակշիռ տեղ ընդհանուր մահացության եւ հիվանդացության ցուցակում ցավոք ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների այդ ճարաբաստիկ ցուցակում երկրորդ տեղում են սիրտանոթային հիվանդություններից հետո եւ ունենալով նման սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված ծառայություն, ինչպիսինով հագեցած է հանրապետական կենտրոնը, կարծում եմ, որ շատ տեղին է նաեւ ուսկաբանության այդ կենտրոնի զարգացումը, որի շենքը այս պայն նախարարի հետ տեսանք, նայեցինք եւ քննարկեցինք հետագա ոչ միայն բուժական, այլ նաեւ հետազոտական հնարավորությունները, որտեղ համոզված եմ, որ այդ մեծ պոտենցիալը ներուժ այստեղ կա, եւ մենք չենք կարող միայն կիրառական բժշկություն զարգացնել եւ ունենալ ժամանակակից բժշկական կենտրոն, համահունչ այս ամբողջական համալիրի պետք է անպայման զարգանա նաեւ գիտական բաղադրիչը, որ կիրառական հատվածը լինի արդիական։ Պարոն Մուրադյան ղեկավարելով այնպիսի մեծ մի հաստատություն, ինչպիսին է Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանն է, ցանկանում եմ իմանալ ձեր խոսքը, ինչպիսի մասնագետներ են այսօր այնտեղ սովորում, ինչ կարող են տարիներ հետո ասել առողջապահության համակարգում Բժշկական կրթությունը երևի թե ամենակարևոր հատվածն է ապագա բժշկության եւ ապագա բժշկագիտության համար եւ անկախ նրանից թե որտեղ նա աշխատելու նա պետք է լինի առաջի հերթին խորը պատասխանատվությամբ օժտված մարդկային հատկանիշներով իհարկե գիտելիքների ասպարեզում մենք չպետք է առհասարակ քննարկենք այդ խնդիրը որովհետեւ 21-րդ դարում գիտությունից դուրս բժշկությունն արդեն գոյություն չունի այս առումով իհարկե բժշկական համասարանը պետք է պատրաստի կրթված ժամանակակից բժշկագիտությանը համաունչ մասնագետների, նաև ոշտված մեծ պատասխանատվությամբ իր հիվանդների վերաբերյալ, իր ժողովրդի, իր երկրի հայրենիքի հետ կապված եւ այդ ամենը համընդհանուր մի պատկեր է ստեղծում ապագա բժիշկի, որը եւ մարդկային առումով պետք է կարողանա իր եւ իրեն վստահած հիվանդների հանդեպ հանդես գալ եւ իհարկե գիտելիքներով կարողանա ներկայացնի իր երկրի առողջապահական եւ բժշկագիտական նվաճումները։ Մենք ապավինում ենք նոր տեխնոլոգիաներին, մասնավորապես այդ holter սարքերը, որոնք որ ամրացվում են մարմնի վրա եւ թույլ են տալիս 24 ժամվա վերահսկողություն իրականացնել սրտային աշխատանքի, թույլ են տալի հերաբժշկության տարերը իրականացնել, մասնավորապես ինտերնետ կապի միջոցով կենտրոններին փոխանցել գրանցել կոնկրետ հիվանդի 24 ժամվա հսկողությունը սրտային աշխատանքի եւ այդ նոր տեխնոլոգիան, որը կիրառվում է Երևանում իր ժամանակի եւ անհրաժեշտության քննությունը բռնած, նաեւ կարող է կիրառվել Արցախում։ Այսօր 10 սարքը, որը որ ամրացվելու են հիվանդներին, թույլ կտան հաղորդել կենտրոն, որտեղ որ աշխատում են առաջատար մասնագետներ, այդ հիվանդների վերաբերյալ լիարժեք 24 ժամվա ինֆորմացիան, որը որ թույլ կտա ավելի ճշգրիտ հետազոտության արդյունքում ավելի հստակ բուժական եղանակ ընտրել։ Նաև մեզ հետ են աշխատելու նյարդավիրաբույժները, աշխատելու են ակնաբույժները, իրենց հետ վերած նաև ակնոսներով որպես նպաստ աշխատելու են endocrinologները եւ urologa աշխատելու, աշխատելու են նաև մեր առաջատար թերապևտները, բոլոր այդ մասնագետները ոչ միայն գիտակ պետական կոչումներով են օժտված, այլ նաև ունեն մեծ փորձ եւ միջազգային համբավ, այնպես որ կարծում եմ իրենց աշխատանքը այստեղ ոչ միայն բուժական առումով, այլ նաև տրեյնինգների, ուսումնառության առումով բժիշկների համար շատ նպաստավոր է լինելու։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։